Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 18, 1920 Isinilang si Carol Joseph Wojtyla, o mas kilala bilang Pope John Paul II, sa Wadowice, Poland. Bunso siya sa magkakapatid. Maaga siyang naulila bago pa man tuluyang maging pari Taong 1942 nang pumasok siya sa isang underground seminary sa Krakow. Matapos ang apat na taon, inordinahan siyang pari. Taong 1958 naman na maging obispo siya at uh, itinuring na pinakabatang obispo sa Poland. 1963, nang iluklok siya bilang arsobispo ng Krakow at magalipas ng apat na taon, 1967, napabilang siya sa College of Cardinal. August 1978 nang italaga siya pang dalawang daan at anim na apat na Santo Papa. Siya lamang ang natatanging Polish Pope na namuno ng simbahan simula noong taong 1520. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.